Բարև բարեկամներ։ Այս թողարկմանը հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Էդգար Էլբակյանին, ում հետ հերավար եղանակով ենք կապ հաստատել։ Պարոն Էլբակյանի հետ զրուցել ենք Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունների, Լաչինի Միջանցքի փակման շուրջ տեղի ունեցող միջազգային արձագանքների, դրա իրավական կարգավորումների մասին, ինչպես նաեւ հնարավոր զարգացող սցենարներից եւ դրանից բխող հետևանքներից։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրը Էդգար Էլբակյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Էլբակյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն ենք։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Էլբակյան, արդեն 2 ամիս է, ինչ փակված է մնում Լաչինի միջանցքը, parzից էլ parz է, որ Ադրբեջանը կեղծ բնապահպանական ակցիաներով փորձում է իր վերահսկողության տակ առնել միջանցքը։ Այո, դա տեսանելի էր, նշмарելի էր։ Եթե շատ հեռու չգնանք, չհասնենք նախապատմական ժամանակներ, երբ առաջացել է հայ-թուրքական ճշնամանքը, ավելի կոնկրետ խոսելու լինենք, նկատելի էր 2022 թվականի սկզբից, երբ որ Ուկրաինայում սկսվեցին հայտնի ռազմական գործողությունները եւ Ադրբեջանը սկսեց արդից օգտվել, հաշվառնելով որ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը եւ Արցախում հայկական բնակչության ներկայությունը ապահովող երկիր կողմը Ռուսաստանը բարդություններ ունի։ Առաջինը կհիշեք եղանացավ գազատարի փայտեցումը։ Այո։ Հետո հառուխի եւ կարագլխի ռազմական գործողությունը, այո, ամրանը Սարի Բաբայի ուղությամբ, Սարսասարի, Կոլատակի ուղությամբ արդյունքների գրավումը եւ հետո արդեն մեկ անգամ դեկտեմբերի սկզբին մի քանի ժամով փակեցին եւ երկրորդ անգամը, այսինքն էսկալացիայի բանը շмарելի էր։ Նաեւ այս ամեն ինչը եթե հաշվի առնում ենք Ադրբեջանի երկարատև նպատակները, հա մոռացա ամրանը նաեւ Պերձորի, Աղավնոյի ներքին սուսի եւ Բուն ճանապարհի հանձնումը Հայաստանի պետության դե ֆակտո իշխանությունների կողմից, այսինքն այս ամեն ինչը կանխատեսելի էր։ Աշնան նաև տեղի ունեցավ պատերազմ այս անգամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներում Արքունիկում, Շունիկում, Վայսորում եւ դրանից հետո հնարավորության դեֆակտո իշխանությունները սկսեցին շրջանառել մի թեզ, որ իրենք էին այդպես բառացի ասում, որ ամերիկացիները մեզ ասել են, որ պետքա Ղարաբաղի ու Հայաստանի հարցերը առանձնացվեն բանակցի Ադրբեջանի հետ Լկտիաբար դա փորձում էին մատուցել, թե իբր շենք Արցախի սուբյեկտայինությունն են բարձրացնում։ Եվ դեկտեմբերից մենք հենց դեկտեմբերից հենց փաստացի դա տեսնում ենք, որ փաստացի մամուլում, այսինքն բաց աղբյուրներում հրապարակված տեղեկություններից մենք գիտենք, որ ադրբեջանական կողմը ահաբեկչություն է իրականացրել, փակել է ճանապարհը, հետո ռուս խաղապանների միջնորդությամբ նրանց միջոցով պահանջները փոխանցել պաշտոնական Ստեփանակերտին։ Այսինքն իշխանությունների ուզածը։ Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ բանակցություններ ուղղակի խնդիրն այն է, որ այդ բանակցություններում ուժերը խիստ անհավասար են, այսինքն Արցախը չպետք է երբեք մենակ մնար, դե կա այս վիճակը եւ դեպքերի հաջորդականությունը սա է։ Այս պահին եթե փորձենք ինչ-որ հավանականություններ չափելու լինել, կարծում եմ պետք է ավելորդ լավատեսության ասպարեզ չտանք չի չի նշмарվում հարցի հայանպաստ հանգուցալուծման մոտալուց ուրեմն տարբերակ հատկապես որ այսինքն ռազմական գործիքակազմ իրարող չկա ինչ մասն է խոսքը Հայաստանում դե ֆակտո իշխանությունն է մի խմբակ որը բաց հայտարարում է որ դա մեր հարցը չէ նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքների պաշտպանությունը իրենց հարցը չէ իրենք շատ բաց հայտարարել են որ ծև լճի համար չեն պատերազմելու, իշխանասարի համար չեն պատերազմելու։ Հա, այսինքն այդ տարբերակը մի կողմ ենք դնում, քաղաքական բանակցայինով էլի պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը հասներ նրան, որ Ադրբեջանի վրա այն աստիճան ճնշումներ բանեցվեին, որ ճանապարհը բացվեր, բայց այդ ամեն ինչը չի արվում, ասենք Հագայի տանում, ասենք ժողովրդական լեզու ասած 5 է պակաս, որ մեզ ճանաչեն որպես ագրեսոր։ Այո։ Հետևաբար ճանապարհի այս վիճակը իրական երկար կարող է շարունակվել պետք է հասկանանք, որ իրողությունն այն է, որ այսօր Հայաստանը այն Հայաստանը չի, որ մենք միշտ իմացել ենք, այսօր Հայաստանում իշխանության են ուժեր, որ սիմվոլիկ օրինակ եթե բերեմ, մուսուլմանական Կուրբան Բայրամ տոնի արդիվ շնորհավորում են Էրդողանին, բայց չեն շնորհավորում մեր շահագից Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահին։ Ամեն ինչ ավելի քան խոսուն է։ Այսօրվա Հայաստանը, այսինքն հայկական հող հայերով բնակեցված, որը պայքարում է թուրք-ադրբեջանական զավթիչների դեմ Արցախն է։ Այսինքն այսօր երբ որ ասում ենք Հայաստան, Հայաստան, պետք է դրա տակ հասկանալ Արցախը։ Ուղղակի շատ փոքրացած եւ գրեթե մենակ մնացած ամեն դեպքում այո հաշվի առնենք որ ռուս խաղապանների ներկայությունը անկախ տարատեսակ ուրեմն բաների, վայրահաչոցների լրջագույն գործոն է, որ ապահովում է այդտեղ մեր ներկայությունը։ Իրավիճակը սա է։ Իդե պարոն Էլբակյան, ես հենց այդ հարցին էի ուզում անդրադառնայի, Հայաստանի վարչապետը անընդհատ բարձրաձայնում է ռուս խաղաղապահների անգործության մասին, նշելով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կատարում իր պարտավորությունները իբրև Հայաստանի անվտանգային գլխավոր գործընկեր։ Դե Իզես բարձրաձայնում եմ իրենց ճշնամական քաղաքականության մասին, ելի եմ կրկնում, սրանք մարդիկ են, որ բառացի իրենց շուրթերով հայտարարել են, որ չեն պատրաստում պատերազմել այն տարածքների համար, որ հետո իրեն գնում են եւ միջազգային հարթակներում ասում են սրանք մեր ինքնիշխան տարածքներն են, եկեք փրկեք, Թուրքիա եկել գրավելա, եւ ումից են ակնկալում աջակցություն էլի իրենց մութեջերից 2020 թվականի սեպտեմբերի սկզբին իրենց առաջարկվել էր համատեղ զորավարժություն Հայաստանի տարածքում պատերազմից 2-3 շաբաթ առաջ մերժվեց այս տարի հապկի շրջանակներում պետք է համատեղ զորավարժություն լիներ մերժվեց հետևեք իրենց քայլերին ու իրենց խոսույթին իրենք ինչ են ասում դե ռուսները Հայաստանում գտնվելով գրգռում են Ադրբեջանին։ Իսկ վաղը իրենք ասեն, որ մենք Հայաստանի տարածքում բնակվելով գրգռում ենք Ադրբեջանին։ Եկեք ելնենք սաղը ստեղից գնանք, հա։ Ու կասեն արևմուտքում 85 միլիոնանոց Թուրքիա է, արևելքում 6 միլիոնոց Ադրբեջան է, իրանք մուսուլմանական երկրներ են, Էջմիածինը իրանք քթիտակ, իրանք գրգռում է։ Եկեք Էջմիածինը էվակուացնենք։ Մեծամորի ատոմակայանը իրանք համարում են, որ բնապահպանական խնդիր կա։ Այս հանքերի թեման, որ հիմա բացվել է, այս նախերգանքն է, հաջորդիվ իրանք քաջարանի հարցն են բարձրացնելու։ Շատ հեշտ է երկու քայլանոց կոմբինացիա է։ Այդ ջրերը բանով ողջի գետով կապանի մեջով գնում են քաշատաղի հարավեն, չէ՞ տապվում։ Միանում են արաքսին, ապա կասեն գալիս է մեր տարածքը մխտրում է կամ դուք փակեք, կամ մենք դեսանտ եք իջացնում, քաջարանում մեր ձեռով այդ հանքը փակում ենք։ Այսինքն էսա իրավիճակը Հայաստանի դեֆակտո իշխանություններն են, որ մատը մատին չեն տալիս եւ նույնիսկ անամոթաբար հայտարարում են, որ մենք բոլոր ոլորտներում հաջողել ենք բացի անվտանգայինից։ Այո։ Ինչ ինչի ինչի մասն է խոսքը։ Այդտենց ոնց որ հա էլի երեխայի փորձես մեծացնել, ասես դե սաղ լավա, հա, ուղակի քշերները ասենք բանն դուրսն է քնում, շները, կատուները գալիս են բանն անում։ Բայց հացը տալիս եմ ժամանակին։ Իդեպ պարոն Էլբակյան օրերս դուք ձեր Facebook-յան էջում անդրադարձել եք նաև Լավրովի հայտարարությանը եւ գրառում եք կատարել նշելով, որ ըստ էության Լավրովի եւ Արսենյանի ասացները նույնականորեն հակահայկական են։ հակա Գիտեք ոնց, այդտեղ կոնտեքստը այն էր, որ կան շրջանակներ, որ նախ ժամանակին իրենք քարոզում էին, որ այդ թուրքերի հողերն է պետք է հետ տալ։ Այո։ Երբ որ իրանց հոգու խորքում շատ լավ էլ իրանց սիրելի դե ֆակտո վարչապետը նոյեմբերի 9-ին դրանք հանձնեց, ու այդ թղթում հենց այդ տենց էլ գրած էր։ Հայաստանը վերադարձնում է եւ Աղդամի, Խարվաճարի եւ այլն շրջանները, իրանք ձեն ծպտուն չէին անում։ Հիմա իրանք այդ հիստերիան բարձրացրել են ու նրա համար, որտեվ իրանք արևմտյան տերերը ասել են հիստերիա բարձրացրեք։ Ռուսաստանի դեմ ինչ հիստերիա լինի, ինչ պատրվակով լինի, ինչ մահանով լինի, իրանք ձեռնտու է բայց էլ եմ ասում շատ շատ ավելի վատ բան հələ Լավրովը չի ասել են մնացած հայերն պետք է մեռնեն։ Այս ձեր հիշատակած պերսոնան հենց էտել ասել է։ Այո։ Դուք բա եթե ասում է բրախ է 120000-ը, բա ինչ նկատի ունի որ բրախին ինչ առնելու Ադրբեջանով անելու հաշվարդարա տեսնելու, բայց այդ մեն մարդիկ հիստերը չէին վարցացնում, որովհետև էլ եմ ասում, իրանց մղիչ ուժը, բան էլ հայկայական բան, այն էլ հայկայական բան, երկուսի դեմ է խոսացեք իրանց մղիչ ուժը հայկական հայրենասիրությունը չի։ Իրանց մղիչ ուժը արևմուտքը ինչ ասի, իրանք չեստան ասեն եղավ շեֆու տրուկի պես անեն։ Կատարելն է, այո։ Պարոն Էլբակյան, ես գիտեմ, որ ձեր սիրտը ավելի քան շատ է ցավում Ես գիտեմ, որ դուք սպասում եք հանգուցալուծման, բայց ցավոք սրտի փոքրինչ ուշանում է այն։ Հուսանք, հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի, որովհետև թերևս հույսն է նեցուկ այս պահին մեզ բոլորիս։ Հա, Վարդի ջան, ես էլ եի ասում, որ այսօր Հայաստանը Արցախն է, Արցախում ապրողներն են։ Գիտեմ այդ դժվարությունները, քիչ շատ պատկերացնում եմ, բայց իհարկե դա առաջին հերթին բոլորը որ հիմա 120001 օրում իրոք երոս դարձան մեկ պահից, որովհետև այսօր Հայաստանի իրական Հայաստանի, այն ինչ որ մենք ընկալում ենք, որ Հայաստանն է ոչ թե բակի վրան գրած Հայաստան, բայց Թուրքիա է։ Այդ Հայաստանի գրողները իրականում այսօր Արցախն ու արցախցիներն են, են Դրա համար մենք ինչքան ճշնամի ունենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանով սկսած Հայաստանի դե ֆակտո իշխանությունով վերջացրած սա վայրահաչում են Արցախի դեմ։ Իհարկե պետքա լավ լինի։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Հաջողություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Լավ մնացեք։ Ապրեք դուք էլ։